u pitanju u sljedećem stoji Assalamu alaikum, je li od sunneta zikr poslje farza ili poslje završenog namaza? Je li zajednički zikr i učenje dove od sunneta Allahog Resula poslanika Muhammeda alaihi salam? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zajednički zikr i dova nije od prakse Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, nego je bid'a, novotarija, nešto što nije bila praksa poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zikr je od sunneta nakon farda, ne nakon sklanjanja i sunneta nakon fard namaza, zajedničkog džemaskog namaza, ili ako pojedinačno žena kući obavlja namaz, čini zikr nakon farda. Pojedinačno, ne u horu. I na takav način, znači, nakon obavljenog zikra, poslije ustaje klanja sunne. A spajanje farda i sunneta je novotarija, bid'a, nešto što nije utemeljeno, neispravno i treba na, naviknuti se i odgojiti naraštaje na ovim prostorima da se naviknu da čine zikr pojedinačno poslije farda jer ovdje imam ustaljenu praksu da se zajednički u džematima obavlja zikr i to nakon klanjanja farda i sunneta i zajednička doba, a to ne utem, nema utemeljeni ti dokaz u praksi Muhammeda. Nastavak na prijedno pitanje, evo vi ste delmično već dali odgovor, ali evo E, ispoštovat ćemo i tu slušalac ili slušateljka pita e, Esalamu alaikum da li se po mišljenju Hanefija, odnosno Hanefijskog mezheba, i je li to stav Hanefijskog mezheba, zikr čini zajedno i da li se ovakav način prakticira još negdje u islamskom svijetu? Da li to ima utemeljenje na sunetu hadisu i praksi poslanika sallallahu alaihi wasallam i da li Hanefijski mezheb poziva znači na zajednički zikr ili ne? To je kad kažemo da nešto bit, a onda znači da nije utemeljeno na, na mezhebsko islamsko razilaženje ima dokaz, najčešće, jako nekad, nekad mišljenje koje je pobijeno u jednom mezhebu, ali kada kažemo nešto da je bida, znači da nema utemeljenje. To što je praksa i što je u mnogim zemljama, to nije dokaz. Znači, spomenuta stvar nijema osnova u hanefijskom mezhebu.